Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove, Dear MOR. Dear MOR, Magandang magandang tanghali sa inyo, Popoy at Esmin. Ako nga pala si Ana, 18 years old at kasalukuyang nag-aaral. Popoy at Esmin, sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang kwento ng buhay ng pamilya namin. Bata pa lang po kami ay ipinamulat na sa amin ni na mama at papa na hindi kami ordinaryong pamilya. Malaki ang pamilya namin kung tutuusin. Si mama po kasi ay may nauna nang naging asawa at nagkaroon po siya ng tatlong anak doon. Samantalang si Papa naman ay may dati ring kinakasama at nagkaroon din po sila ng anak bago niya nakilala si Mama. Pero kahit na ganoon ang sitwasyon namin, Popoy at Tasmin, ay masaya naman kami. Naalala ko nung ah, bata pa kami. Sa tuwing namamasyal kami ay sinasama ni Mama ang mga anak niya at ganoon din naman si Papa. Kapag may mga handaan o birthday ay nakikita-kita pa rin kami. At dito ko nga na-realize na masaya rin pala ang may malaking pamilya. Pero sa aming lahat ay ako na yata ang pinaka-close kay Mama. Marami kasi kami mga secret ni mama gaya lang nung, uh, nung nangyari noong 7 years old ako. Minsan kasi ay pumupunta kami sa mall para mamasyal pero palaging sinasabi sa akin ni mama na wag na wag daw naming sasabihin yon kay papa. Mama, ba't tayo nasa mall? Saan po tayo pupunta? Mm, sa favorite mong restaurant, anak. Talaga po? Makakakain na naman ako ng fried chicken. Favorite ko po yun eh. Ay, Mama, bilhan din po natin si Ben at si Papa. Paborito nila yung burger. Ah, uh, pero anak, mm, hindi kasi dapat malaman ni Papa mo kung saan tayo pupunta eh. Eh, bakit po? Basta. Anak, teka lang ha. Tumatawag ang Papa mo. Sagutin ko muna. Hello, love? Ah, ah, oo. Kakasundo ko lang kay Ana. Andito pa nga kami sa school eh. Ah, si Ben ba? Tulog na? Tulog na? <laughs> Ah, mabuti naman. Hmm. Oh, sige na, love, ha? Maya-maya andyan na rin kami sa bahay. Sige. Bye, love. Mama, wala naman tayo sa school eh. Di ba nasa mall tayo? Ah, <laughs> oo nga no. Pero kasi ano, um, magagalit kasi si Papa mo kapag nalaman niyan dumaan tayo dito. Eh bakit nga po? Okay. Kasi kapag nalaman ni Papa mo na dumaan tayo sa mall at kumain tayo sa restaurant, papaluin niya tayo pareho kasi inubos natin yung pera niya. Po, eh gusto mo bang mapalo tayo ni Papa mo? Ayoko po, Mama. O diba? Kaya, huwag kang madaldal, okay? Huwag mong sasabihin kung saan tayo pupunta, ha? Opo, promise po. O anak, andito na tayo. Pasok na tayo sa loob, ha? Yehey! Hmm. Anyan ka na pala. Kanina ka pa ba naghihintay? Ah, hindi naman. Po kayo. Teka, si Ana na ba yan? Ah, oo. Kakasundo ko lang kasi sa kanya sa school kaya sinama ko na. Hi, Ana. <laughs> Ana, hi daw. Maghilaw ka naman. Mm, hello po. <laughs> Pasensya ka na, George, ha? Madaldal talaga yan si Ana, kaya lang kapag first time niya makita, nako, nahihiya. Ah, hindi, okay lang. Ah, Ana, mamaya mamasyal tayo ha. Kahit anong gusto mo, bibilin ko para sa'yo. <laughs> George naman oh. Baka masana yan si Ana. Ay, minsan-minsan lang naman to eh. Teka, ang mga anak natin kamusta na? Ah, okay naman. Si Clarice, ayun, matatapos na ng grade 6. Si Rhea naman, pakulit pa rin. <laughs> si Chester nahihilig sa video game. Madalas ka ngang hinahanap ng mga anak mo eh. <laughs> Di ba, sa birthday ni Chester, pupunta kami doon para isama si Ana sa kasi Benny. Sige, eh, kayo ng girlfriend mo, kamusta naman? Ayos naman. Uh, minsan nag-aaway pero naayos din naman. Kay ni Edmond. Eto, okay lang. Masaya din naman. Hmm. Ah, paano, order na tayo? Ano, anong gusto mong pagkain? Um, chicken po. Oh, sige, bibilang kita niyan. O oh, Ana, nag-enjoy ka ba sa pamamasyal natin? Opo, o basta, wag na wag mo sasabihin sa papa mo o kahit kanino na sa akin galing yung mga laruan mo, ha? Bakit po? <sighs> Kasi kapag sinabi mong sa akin galing yung mga laruan mo mamayang gabi, habang natutulog ka, may dadating na duwende at kukunin lahat ng laruan mo. Gusto mo ba yon? Po, mm, ayoko hmm. po. <laughs> Kaya I promise mo sa akin, walang makakaalam nito, okay? Apo, Promise po. Bait na bata. <laughs> Ah, Carla, ayaw mo ba talaga magpahatid sa akin? George naman, hindi ko na nga alam kung paano ko lulusutan yung mga laro ang binili mo para kay Ana Tapos ihatid mo pa kami sa bahay. Kilala ko mananagot kay Edmund niyan. E di, sabihin mo yung mga laruan eh, regalo ng kaibigan mo sa abroad. Ay, naku, bahala na. Ako na lang ang mag-iisip ng dahilan. O basta mag-iingat ka, George, ha? Hmm, sige. Kayo din ni Ana, ha? Ingat kayo. Bye, Ana. Bye-bye po. Sige na, Carla. Bye. Bye. Popoy Tasmin, doon ko unang nakilala si Tito George. Siya daw po yung dating uh, asawa ni Mama at uh, tatay ng mga kapatid kong sina Ate Rhea, Ate Clarice at Kuya Chester. Mabait naman po siya at lagi po niya akong binibilhan ng mga laruan kapag ka nakikita-kita po kami. Pero palagi niya pong ipinapaalala sa akin na wag na wag ko raw pong sasabihin kay Papa na sa kanya galing ang mga laruan ko. Ako naman, sa takot ko na kuhanin nga ng mga duwende ang mga laruan ko, ay hindi ko po sinasabi kay Papa ang tungkol kay Tito George. Hanggang sa napalipat nga po kami ng bahay dito sa Muntinlupa at hindi ko na po ulit siya nakita pa. Noong mga panahon pong yun, Popoy at Tasmin ay hindi ko mati- maintindihan ang naging sitwasyon namin pero kinailangan po ni Mama na mag-abroad. Sampung taon lang po ako samantalang walong taon naman ang kapatid kong si Ben nang iwanan kami ni Mama para magtrabaho nga sa ibang bansa. At sa loob ng dalawang taon na wala si Mama, ay si Papa po ang nag-aalaga sa amin Responsable si Papa at hindi niya naman kami pinababayaan. Hi, love. Hi, love. Kamusta kayo dyan? Heto, okay naman. Mama! Miss na miss ka na namin ni Papa! <laughs> Ay, Ana. O, oh, si Ben, inaalagaan mo ba? Opo, Mama. Palagi ko nga po siyang pinagbibigyan kahit inaaway niya ako eh. Mm, hindi naman ah, lambing lang eh. Oh, tama na yan, Ben, ha? Huwag mong aawayin si ate. Oh, love, kumusta naman ang pag-aaral ng mga bata? Ayun, okay naman. Si Ana ang tataas ng grades. Sabi ni ma'am, siya daw yung pinakamagaling sa buong grade 4. Tapos si Ben naman, ayun, ay eh, bibong-bibo daw sa klase. <laughs> Talaga ba? <laughs> Lalo tuloy akong ginaganahan magtrabaho ah. Eh baka naman masyado kang nagpapakapagod dyan. Ha? Hindi ah, okay lang ako dito. Hmm. Love, huwag ka magpapagutom dyan ha. Tsaka huwag mo ko masyadong mamimiss. <laughs> miss na miss ko na nga kayo eh. Ay, buti na nga lang. Dalawang buwan na lang matatapos na yung kontrata ko dito. Ha? Eh, ang bilis naman yata. Ha? Ano ang bilis? Ah, hindi. Ang ibig kong sabihin, ang bilis ng mga pangyayari. Magkakasama na tayo ulit dito. Ah, oo nga, love eh. O basta ha, mag-iingat kayo dyan. Mga bata. Oo, love. Akong bahala. Ingat ka dyan ha. Oo. Ah, sige na, love, ha? Baka magising na yung amo ko, eh. Bye, love. Bye, Anna, Ben. Bye, Bye Mama. Mama. I, I love, love you, po. po. I love you too. Papa, miss na miss ko na si Mama. Huwag kayong mag-alala. Malapit naman nang bumalik ang mama niyo, eh. O siya, sige, ituloy niyo na yung mga ginagawa nyo assignment. Papasok lang ako sa kwarto. O Ben, gawin na natin yung assignment mo ha. O eto, 13 plus 6. Anong sagot? Um, hindi bilangin ko. 13, tapos 14, 15, 16, 17, 18. Mali. Sa 14 ka na kasi mag-umpisa. Hmm? O ganito ah, patingin nga ng 6 dyan sa kamay mo. Oh, ito 6 na to. O ayan, di ba 6 na yan? Mag-uumpisa ka ngayon bilang sa 14. O eto, 14, 15, 15 o sundan 16, mo na. 17, 18, 19. 19 ate! Ayan, tama na yan. O, oh, eto naman ha. 8 plus 15. Ah, uh, pagod na ako ate. Pagod ka na kaagad. Hindi pa nga tayo tapos eh. Hmm, gugutom na ako ate. Bili na tayo merienda. Ha? Hmm? Ang bilis mo namang magutom. Hmm, sige na ate. O siya, sige na nga. O, hihingi muna ako ng pera kay Papa. Bibili tayo ng tinapay. Yay! Sige! Mm, Papa? Ano babe? Malapit ka na ba? Ha? Uh, sige, ingat ka ha. Papa! Papa, si Mama ba yung kausap mo? Ah, ah, ha? Hindi. Teka, bakit ba? Akala ko po si Mama yung kausap niyo eh. Sasabihin ko sana na huwag niyang kalimutan yung pinabibili kong sapatos na may gulong may ganun kasi yung classmate ko eh. Ah, ganun ba? Oo, sige, sasabihin ko sa mama mo bukas pag tumawag ulit. Okay po. Ay, Papa, pahingi po palang 10 piso. 10 piso? Bakit? Eh, nagugutom daw po si Ben eh. Gusto na po niyang kumain. Eh, tinapay naman po yung bibili namin. Ah, wag na kayong bumili. Darating naman ang tita Lina niyo eh. May dala daw siyang donut. Talaga po, Papa? Mm, o sige na. Lumabas ka na muna doon at lilinisin ko tong kwarto. Okay po. Uy, Ben, hmm? dadating daw si Tita Lina, may dalang donut. <laughs> Yun na lang yung merienda natin. Talaga? O siya, sagutan mo na to ha. Ah. 8 plus 15. Hmm, ate, ang hirap naman yan eh. Kaya mo yan. Ang dali-dali nga lang nito eh. Uh, <sighs> ah, edi, eh, eh, magsisimula akong 16, 17, 18, 19... Hi, Anna! Hi, ah. Betty! Huh? Ah, Tita Lina! Oh, nagpakabait ba kayo? Opo. O sige, dahil dyan, maibibigay ako sa inyong donut! Yay! <laughs> Thank you po sa pasalubong, Tita Lina! O basta ha, lagi ko kayong dadalhan ng donut. Basta wag nyo lang sasabihin sa mama nyo, ha? Opo. Opo. Very good. O, asan pala yung papa nyo? Ah, nandun lang po si Papa. Tatawagin ko po. Papa! Nandito na po si Tita Lina! O babe, kanina ka pa? Hindi naman. Kakarating ko lang. Parang lalo kang gumaganda ngayon, di ba? Siyempre <laughs> naman. Para hindi ka na magloko. Sus, to naman. Alam mo namang ikaw lang, di ba? Hmm? <laughs> Tatampo-tampo ka pa dyan. Tara na nga sa kwarto. o Ana, ikaw na munang bahala kay Ben ha. Mag-uusap lang kami ni Tita Lina sa kwarto. Opo! Popoy at Tasmin, simula nang umalis si Mama papuntang abroad ay palagi na kaming binibisita ni Tita Lina. Dati po namin siyang kapitbahay sa Tagig bago kami lumipat dito sa Muntinlupa. Noon pa man ay mabait na sa amin si Tita Lina kaya nakakatuwa rin na dinadalaw niya kami ni Papa. Hindi rin nagtagal ay nakauwi na si Mama. Sobrang saya namin ni Ben noong mga panahon na yon dahil sa wakas ay mabubuo na ulit ang pamilya namin. At makalipas po ang ilang buwan ay muli pong nagbuntis si Mama at si Papa po ang pinakamasaya sa lahat. Nalaman po kasi niyang lalaki ulit ang magiging anak ni mama. 13 years old na po ako nang ipanganak siya ni mama si ah, Rico. At simula nga noon ay palagi ng masaya si Papa. Buti na lang napaayos na ni Papa tong rice cooker. Hindi na ako mahihirapang magsaing. Maisaksak na nga to para maluto ko na to kaagad. Ay, oo nga pala. Pinapapunasan nga pala ni Mama yung sahig. Ben, Kunin mo nga yung basahan sa labas para mapunasan ko na tong sahig. Ni, ate, ikaw na. Naglalaro pa akong cellphone ni. Eh. Ikaw ha, kanina ka pa cellphone ng cellphone dyan ah. Hmm? Hindi mo na inaayos yung gamit mo. Eh, mamaya ako na lang kasi gagawin yan. Naglalaro pa nga ako. Ikaw ang kulit mo talaga. Ano ba? Bakit mo kinuha yung cellphone ko? Akin na nga yan. Eh, ikaw kasi. Ang tamad-tamad mo para pinapakuha ko lang yung basahan sa labas, ayaw mo pang gumalaw dyan. Ano ba ate? Pag ako na-game over dun sa nilalaro ko ah. O eh ano naman? Nakin na ano ba? Mm. Mm. Mm. Aray! Mm. O ayan, nagising tuloy si Rico. Ang gulo-gulo mo kasi. Anong ako? Eh, ikaw nga dyan yung nang-ago ng cellphone ko eh. Akin na nga yan. Ano ba? Ang kulit-kulit mo. Mm. Oh, ah, Rico? Shh, tahan na. Ah. Oh, ayan. Ayaw tuloy tumahan. Tatawagin ko na nga si mama sa kwarto. Ben naman eh. Bantayin mo muna si Rico ha. Ah. Tatawagin ko lang si mama. Mama! Mama, si Rico umiiyak. Ayaw tumahan eh. Ha? O siya, sige lalabas na ako dyan. Ana, pakiayos mo nga muna yung mga damit ha. Ipasok mo na sa mga drawer. Opo, Mama. Ang dami naman ang tinupi ni Mama. Ay, may tumatawag sa kanya. Ibibigay ko na lang kay mama yung phone niya. Mama! Oh, iiyak ang baby. Oh, bakit gutom na ikaw? Miss mo na si mommy? Hmm? Miss Mama! oh, anak, bakit? Mm. May tumatawag po sa inyo eh. Ha? Asan yung cellphone ko? Eto po. Ay, natapos na yata yung tawag. Sino ba tumawag? Um, Tina po yung lumabas na pangalan dun sa tumatawag sa inyo eh. Ah, ganun ba? Mama, si Tita Tina po ba yung nagpapadala ng laruan sa amin dati? Yung sabi mo pong kaibigan nyo sa abroad? Ah, ah, oh, <laughs> siya ngayon siya. Eh bakit po napatawag? Magpapadala po ulit siya ng laruan? Ha? Ah, ah basta. Uh, basta huwag ka nalang makulit, ha? Papatulugin ko muna si Baby Rico, okay? Okay po. Oh, mga anak. Papa! <laughs> May pasalubong si Papa. Yes! <laughs> oh, ito, ilalagay ko muna sa mesa, ha? Chicken yan at saka burger. Yung mga paborito nyo. Yay! <laughs> wow naman, love. Aga mo na talaga umuwi ngayon, ha? Mag-aalas 7 pa lang pero nandito ka na. Ah, dati alas 9 ka kung umuwi eh. Siyempre naman. Miss na miss ko na kayo eh. Lalo na tong cute na cute kong bunso. <laughs> Pabuhat nga ako kay baby mahal. Mm, eto. Mm, baby. Hmm, kaya pala. Ayaw matulog ni baby kasi inaantay ang papa niya. Mhm. Ay, sus! Miss mo ba si Papa, baby? Asyo, cute-cute talaga ng baby Rico namin, oh. Kasing pogi ni Papa, oh. Mhm. <laughs> Ang cute talaga tumawa ni baby Rico. Lalo na kapag labas ang dimples. <laughs> Papa, bakit si Rico may dimples tapos ako wala? Makulit ka daw kasi. Mao! Si ate nangaasar na naman eh. Wala ka rin namang mm. dimples ah. Tama na yan. Huwag na nga kayo mag-away. Nga pala, love. Hmm? Sa susunod na buwan, pabibinyagan na natin si Rico, ha? Ha? Eh, akala ko ba mag-iipon pa tayo? Eh, nakadalihan siya na ako kay boss eh. Kaya magkakapera na tayo sa susunod na buwan. Gusto ko kasing mabinyagan na si baby para hindi na siya maging sakitin. Mm, eh papa, ako din po magbe-birthday na. 'Di ba? Sabi mo maghahanda tayo sa birthday ko. Ang layo-layo pa nga ng birthday mo eh. Mauna pa nga yung birthday ko sa iyo eh. Eh, basta papa, sabi mo ha, ah, maghahanda tayo sa birthday ko. Oo na, oo na. Huwag na kayo mag-away dalawa. Maghahanda na tayo sa birthday ninyo pareho. <laughs> Yay! O basta, uunahin muna natin yung binyag ni Rico ha. Tuwang-tuwa talaga si Papa sa bunso naming kapatid na si Rico Popoy at Esmin. Madalas po niyang ipinagmamalaki ito sa mga katrabaho niya. Siyempre, noong mga bata pa kami ay medyo nagsiselos pa kami ni Ben pero ipinaramdam naman po sa amin ni na mama at papa na pantay-pantay lang ang pagmamahal na ibinibigay nila sa amin. Popoy at Asmin, naging masaya nga po ang pamilya namin sa pagdating ng panibago naming pinakabatang kapatid na si Rico. At minsan po ay dumadalaw din po yung iba pa naming mga kapatid sa bahay at binibigyan kami ng mga regalo. Naisip kong siguro nga po ay medyo kakaiba ang pagkakabuo ng pamilya namin. Pero hindi bali na. At least ay ramdam na ramdam namin ang pagmamahalan mula sa isa't isa. Hashtag Dear MOR Pakisama Dear MOR Popoy at Asmin, lumipas pa nga ang mga taon at lumaki naman kami ng maayos at masaya. Sa ngayon ay 18 years old na ako at si Ben naman ay 16 na. Samantalang ang kapatid naming si Rico ay 5 years old na. Pare-pareho pa rin kaming nag-aaral at ginagalingan to talaga para matuwa sa akin sina mama at papa. Gusto ko kasi Popoy at Esme na maging proud ang mga magulang ko sa akin dahil proud na proud din po ako sa kanila. Maayos po kasi ang naging pagpapalaki nila sa amin at kahit po nagkakaroon kami ng mga problema ay wala pong sumusuko sa kanila. Hay, kapagod talaga sa school. Sana naman masarap yung pagkain dito sa bahay. Oh, Papa. Anak. Hi, Ana. Oh, Tita Lina. Nandito po pala kayo. Um, oo, bumisita lang. Teka, kumain ka na ba? Ah, hindi pa nga po eh. Ganun ba? O siya, halika. Ipaghahain kita. Ay, wag na po. Okay na po ako. Hayaan mo na ang tita Lina mo, Ana. Mabuti pa, umupo ka na lang. Um, okay po. Ay, Papa. Si Mama nga po pala. At saka sina Benatrico. Si Mama mo, dumaan kina Lola mo kasama si Rico. Si Ben naman, kumain lang tapos ayun, nakatulog na sa kwarto. Ah, okay po. O ano, Ito na yung kanin tsaka adobo. Ako nagluto niyan. talaga po? Thank you po, Tita Lina. Ah, Tita, kumusta po pala kayo? Bakit minsan-minsan na lang kayo dumadalaw dito? Ah, <laughs> eh, medyo naging busy lang. Pero siguro mapapadalas na ulit yung dalaw ko kasi napalipat na ako ng bahay dyan sa kabilang barangay. Ah, talaga po. Magkapit-bahay na po pala tayo ulit. <laughs> Oo nga eh. Ah, teka, kamusta pala yung luto ko? Masarap pa? Opo, <laughs> masarap po. Masarap ba talaga o binubola mo lang yung titalina mo? <laughs> Ikaw talaga, Edmond. Eh, sabi na nga ni Ana na masarap daw yung luto ko. Kakontrahin pa. Ito naman oh, niloloko ko lang eh. Hayaan niyo na po yan, Tita Lina. Ganyan po talaga si Papa eh. Si Mama nga din po, lagi niyang binibiro eh. <laughs> Ay, Papa, sa birthday po ni Rico ah, invite niyo rin po si Tita Lina. <laughs> um, eh, baka hindi ako pwede nun. Ah, uh, eh bakit po? Ang lapit-lapit niyo na nga lang dito eh. Basta, um, may gagawin kasi ako nun eh. Next time na lang siguro. Ah, okay po. Ay, ano pa naman yan? Ngayon pa talaga sobrang init. Makainom nga lang muna ng tubig sa kusina. Hmm, bakit parang buhay yung ilaw sa likod bahay? Nakalimutan na naman sigurong patayin ni Papa. Papatayin ko na nga. Ikaw naman, babe. Kakakita lang natin kanina. Pinapunta mo na naman ako dito. Babe? Sino yun? Hm, silipin ko nga. Eh kasi naman, babe. Miss na kita agad. Si, si Papa yun ah. Tsaka si Tita Lina. Babe, eh lagi nilang ba tayong sa ganito paraan makikita? Babe naman, huwag ka na magtampo. Kita mo naman, di ba? Gumagawa ako ng paraan para mas malaya tayo. Basta, kapag wala dito si Carla, itetext kita para makapunta ka dito sa bahay. O basta ha, sabi mo yung renta ng bahay ko, ikaw mo na magbabayad. Ano, ikaw ang nagpumilit sa akin na lumipat dito. Oo, babe. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Tsaka di ba sabi ko sa'yo, gagawin ko ang lahat. Makita lang kita araw-araw. Hmm. Pinupolan mo na naman yata ako eh. Hindi ah. Alam mo namang mahal din kita, di ba? Ah, mahal? May mahal pang iba si Papa? Hmm? Ikaw naman. Ito naman. Halika nga, payakap na ako. <laughs> Ano ba? Makikiliti ako chat. <laughs> Shh, huwag ka maingay, babe. Baka marinig tayo ng mga kapitbahay. Eh, ikaw eh. Pilyo kasi ang kamay mo. Eh, pero hindi na kamay ang pilyo sa akin. Pakis nga. Oh my! Uh, ay! Oh. Uh, babe, ano yun? Galing sa bahay. Teka, sisilipin ko. Ah, hindi dapat ako makita dito ni Papa. Babalik na ako ng kwarto. Popoy Tasmin, sobrang gulat at kabako nang marinig ko ang usapan ni na Tita Lina at ni Papa. Dinig na dinig ko kung papaano sila maglambingan sa mismong likod bahay pa namin. Ni minsan ay hindi ko naisip na may ganitong klasing relasyon pala sila. At dahil nga dito ay lalo akong naging observant kay Papa at kay, kay uh, Tita Lina. Napansin ko nga na kapag wala si Mama, ay tsaka pumupunta sa bahay si Tita Lina. Minsan naman si Papa ang biglang gabing-gabi na kung umuwi. At para makumpirma ko nga po ang ah, iniisip ko, pati cellphone ni Papa ay pinakialaman ko na po po Tasmin. At doon ko na nga nakita mga palitan nila ng mga sweet messages. Naalala ko tuloy yung pangyayari ng mga bata pa kami kung kailan ay lagi ring dumadalaw si Tita Lina na may dalapangan donut. Naisip ko pong Baka noon pa man ay may relasyon na sila. At siguro, kaya kami lumipat ng bahay noon ay para maihiwalay ni Mama, si Papa, kay Tita Lina. Gulong-gulo ang isipan ko po, Tasmin. Unti-unti na rin po ako nakakaramdam ng sama ng loob kay Papa kahit na sobrang bait ni Mama sa kanya ay nagawa niya pa rin na lokohin ito. Kaya nakain na. Wow! Ang sarap naman ng niluto ng mama nyo. <laughs> Ikaw talaga, love. Dambola ka na naman. <laughs> Eh, masarap naman talaga eh. Ana, anak, paabot nga nung kanin. Paabot ka pa, kaya mo namang abutin. Ana, ano yun? Um, wala po. Sabi ko, ito na po yung kanin. Ano bang problema mo, anak, ha? Um, mawala po. Mm, Siguro, Mama, may nanliligo na dyan kay ate. Ay nako, Ben. Huwag mo nga akong simulan. <laughs> Talaga, anak? May naniligaw na sa'yo? Eh, sino ba yan? Dali mo naman dito ng makilatis ko. Wala po. Huwag ka nang mahiya. Okay lang yan kay Papa. Basta sa bahay kaliligawan. Wala nga po eh. Ang kulit nyo naman. Ana, yung boses mo ha? Hay nako, baka walang kanang kumain. Ana, bumalik ka dito. Nakakabwisit talaga. Ana, anak, tulog ka na ba? Ma, mabuti naman at gising ka pa. Pwede ba tayo mag-usap? Opo. Anak, hindi ko nagustuhan yung inasal mo sa papa mo kanina. Eh mama, siya naman po kasi may kasalanan eh. Kahit na. Papa mo pa rin siya. At hindi mo siya dapat sinasagot ng ganun lang. Eh hindi lang naman yun yung dahilan kung bakit ako naiinis kay Papa eh. Eh ano ba kasi yun? Basta, anak, paano kita matutulungan sa problema mo kung hindi mo naman sasabihin sa mama mo? Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa inyo mama eh. Sige na, ikwento mo na sa... <laughs> oh, sino po yung tumawag? Bakit niyo pinatay? Ha? Ah, si, si Tina yun. Yung kaibigan ko sa abroad. Eh, nagpapatulong kasi ako para makapag-abroad sana ako ulit. Mama, talaga bang kailangan mo pang mag-abroad? Ha? Huh? Mama, kung wala na tayong pera, pwede naman akong huminto na lang sa pag-aaral eh. Magtatrabaho ako. Aalagaan ko yung mga kapatid ko. Huwag ka na lang umalis, Mama. Anak, kami dapat ang problema niyan, hindi ikaw. Dapat iniisip mo na makatapos ka kasi ikaw pa ang unang gagraduate sa inyong magkapatid. Eh mama, kapag umalis ka, maiiwan na naman dito si Papang mag-isa. Ha? Anak, ano bang ibig mong sabihin? Mama kasi, kapag iniwan mo kami ni Papa dito, baka bumalik na naman yung babae. Ha? A- anong babae? Mama, may ibang babae si Papa. Teka, paano mo nalaman? Nakita mo, Mama? At alam niyo po kung sino? Si Tita Lina po. Ano? Ano? Paano mo nasabi? Mama, nung isang araw nung wala ka po, pumunta siya rito eh. eh. Tapos nung hating gabi, nakita ko sila sa likod bahay. Nag, naglalambingan. Tapos mama, nakita ko yung cellphone ni Papa. Nandun po lahat yung usapan nila eh. Ano? Ay, naku si Edmund talaga. Ma- mama, hihiwalay mo po ba si Papa? Ha? Alam ba ng papa mo na nakita mo siya? Mm, hindi po. Ay, salamat. Ah, anak, wag na wag mong sasabihin sa papa mo na alam mo na ang lahat, ha? Po? Basta anak, mas mabuting hindi alam ng papa mo na nakita mo siya. Po? Eh, eh bakit po? Anak, hindi mo pa maiintindihan pero magtiwala ka sa akin para sa pamilya din natin to. bakit ba ganyan lang yung reaksyon niyo, Mama? Hindi po ba kayo nagagalit kay Papa? Niloloko niya tayo. Oo, alam ko. Mama, alam mo? Oo, matagal na anak. Eh bakit hinahayaan mo lang si Papa? Anak, mahal na mahal ko ang Papa mo. At mahal na mahal ko rin kayo. Ayoko magkahiwalay tayo dahil lang sa ganitong bagay. Pero ma, hindi pwedeng ganyan ka lang lagi. Lagi mo lang pagbibigyan si Papa. Anak, hindi sa pinagbibigyan ko ang papang mo. Pero ito kasi yung mas makakabuti para sa pamilya natin. Ma, hindi mo naman kailangan magtiis eh. Kung gusto mong makipaghiwalay kay Papa, maiintindihan ko. Ako na lang mag-aalaga sa mga kapatid ko. Tutulungan kita, Mama. Anak, hindi nga. Hindi ko hihiwalayan ang papa mo. Bata ka pati, hindi mo pa naiintindihan ng lahat ng to. Ano ang hindi ko maintindihan, Mama? Ang papa mo, talagang malapit na yan sa mga babae noon pa. Pero kahit ganyan yan, hindi naman tayo iniwan, hindi ba? Nandito pa rin siya kasama natin. Pero mama, alam kong nasasaktan ka na. Huwag mo kong intindihin anak, kaya kong sarili ko. Basta pakiusap lang. Huwag mong ipapaalam sa papa mo na alam mo ng lahat para sa pamilya natin to. Mama. Mangako ka anak, mangako ka. Ayoko mang mangako, Popoy Tasmin. Ay ginawa ko na nga rin. Hindi ko man maintindihan ang reaksyon ni mama na yon sa pangyayari pero pinili ko na lang na irespeto ang kagustuhan niya. Noong una ay talagang ipinapakita ko kay Papa na inis na inis ako sa kanya pero palagi naman akong sinasaway ni Mama. Hanggang sa palagi na niyang ina-explain sa akin yung side ni Papa at kung bakit ko siya dapat naintindihin. Lumipas na nga lang ang mga araw at unti-unti kong kinalimutan na lamang ang mga iniisip ko para na rin maging maayos ang pamilya namin kahit papaano. Nakiusap na rin ako kay mama na baka pwedeng wag muna siyang mag-abroad at wag na muna kaming iwanan lalo na nga sa ganitong sitwasyon. Pumayag naman si mama kaya unti-unti ay nagiging maayos na ulit ang tingin ko sa pamilya namin. Hanggang sa nung magpapasko nga nung nakaraang taon. Nagulat ako sa nalaman ko. Thank you Ay, salamat natapos din sa pagluluto. Napagod ka ba, anak? Medyo po. Pagod na pagod na tayo magluto dito, Mama. Samantalang si Papa nandun pa sa labas nakikipag-inuman pa. Anak, kalma lang. Pasko ngayon. Hayaan mo na muna ang Papa mo. Ay, nako. Sige na nga po. Eh, ikaw, Ma. Gusto mo po bang umidlip muna? Ay, hindi na. Maglilinis lang ako ng katawan tapos mag-aayos na para hindi tayo Magmadali mamayang alas 12. Okay po, ma. Mamaya ko na lang din po gigisingin sina Ben at Rico. Oo, anak. O, sige siya, ha? CCR muna ako. Sige po, ma. Hay, salamat nag-CR na si mama. Mailalagay ko na rin sa drawer niya tong surprise Christmas gift ko sa kanya. Ay, ang ayos talaga maglinis ni mama ng kwarto. Hmm, mailagay na nga tong regalo ko. Ayan, nalagay ko na. Makalabas na, baka mahuli pa ako ni Mama eh. Oh, tumatawag kay Mama. Teka, Tina? Ah, baka si Tita Tina to, yung nagpapadala ng pang Noche Buena. Masagot na nga para makapagpasalamat na din ako. Merry Christmas, Han! Ah, ah, Han? Eh, teka, bakit lalaki? Hello? Hello, hello, Carla. Um, sino ka? S- sino ka? Bakit mo ah, kilala ang mama ko? sorry, sorry, wrong number. Ah, sino yun? Saka wrong number? Paano wrong number? Eh, nakasave yung number niya dito sa cellphone ni mama. Masama ang kutob ko dito, ha. Ah. <sighs> Matingnan nga tong cellphone ni mama. Ana, halika nga muna rito sa kwarto. Bakit po? Ah, may hinahanap kasi ako eh. Baka lang napansin mo. Alin ma? Yung, yung cellphone mo? Ah, oo yan nga. Kala ko naman na wala na. Buti nasa'yo lang pala. Oh, siya ka na anak ha. Mag-ayos na tayo sa hapag mamaya na Noche Buena. Lalaki pala si Tita Tina. Ah, ano? Ah, tumawag kanina eh. Kaya sinagot ko. At alam mo ma, kung anong tawag niya sa'yo? Han. Di ba, Mama? Yung nagtatawagan lang ng ganun, mag-boyfriend lang. Ano mang sinasabi mo? Ma, umami na nga po kayo. Yung lalaking tumatawag sa'yo at si Tito George, iisa lang ba? Anak, ah, ano ba Mama, yan? alam ko ng lahat. Tinawagan ko ulit yung Tina dyan sa cellphone mo. At hindi ako pwede magkamali dahil boses ni Tito George yon. Ano ma, may relasyon ba kayo ulit ni Tito George? Anak, huminahon ka nga dyan. Baka magising yung mga kapatid mo sa ginagawa mo yan eh. Kaya pala hindi kayo nagagalit kay Pop nung nalaman mong may iba siya. Kasi pala, pati ikaw may ginagawa ding kalokohan. Ana! Ano bang klaseng pamilya to? Akala ko magulo na yung may kapatid ako sa iba eh. Pero mas magulo pala yung ganito. Yung parehong naloloko yung mama at papa mo. Ana, hindi totoo yan. Mahal ko ang papa mo at siya lang ang minahal ko ng ganito. Eh si Tito George, ano mo siya? Ana, wala lang siya. Dati ko lang siyang asawa pero ngayon wala na kami. Matagal na. Kaya pala tumatawag pa rin sa'yo. Saka di ba lagi mong kinikwento na yung mga padalang regalo sa amin at yung pera galing sa Tina. Pero yun pala si Tito George yun. Ana, hindi naman sa ganon. Tapos sasabihin nyo ngayon matagal na kayong wala? Eh tandang-tanda ko pa. Bata pa lang ako, lagi nyo nang binabanggit niyang Tina na yan. Kesyo yun yung kaibigan mong nakatulong sa'yo sa abroad. Kesyo mabait yan. Yun pala, Nagsisinungaling ka lang. Pareho lang kayo ni Papa eh. Anak, kumalma ka nga muna. Magpapaliwanag ako. Sige ma, magpaliwanag na kayo nang maintindihan nitong maliit kong utak kung ano bang nangyayari sa pamilyang to. <sighs> o sige na. Sige, tama ka. Si George at yung Tina iisa lang. Tinalitan ko lang yung pangalan niya para hindi na namin pag-awayan ng papa mo yan. Nakikita kami paminsan-minsan pero para lang yun sa mga ate mo. Sa mga anak ko sa kanya. Pero bukod doon, wala na. Maniwala ka sa akin, anak. Parang awa mo naman, oh. Eh si Rico. Sinong tatay ni Rico? Ano? Ana, ano ba naman klaseng tanong yan? Madaling tanong, ma. Kung alam niyo yung sagot. Ana, sumusobra ka na, ha? Bakit hindi na lang kayo sumagot, ma? Nahihirapan ba kayo? Nalilito kayo, ano? Ana, isa pa. Bakit kailangan niyo pa akong bilangan? Bakit hindi na lang kayo sumagot? Bakit? Dahil si Rico ba yung bunga ng panloloko nyo kay Papa? Ano? Sagot! Sumusobra ka na bata ka, ha? Ang tatay mong si Edmond, ang tatay ni Rico! Kanino ko pa pinapalampas yung kabastusan mo eh? Pero sumusobra ka na, ha? Bakit ka ganyan, ma? Kung magalit ka sa akin, parang ako yung may kasalanan dito, ah. Di ba ikaw naman yung may ginawang kakaiba? Ah? Tinatanong lang naman kita, ah. Bakit kailangan mo akong sampalin? Para matuto ka. Hindi porket ganyan ka nakalaki at kung ano man yung pumapasok dyan sa utak mo, bigla-bigla mo na lang ako sasagutin ng ganyan. Baka nakakalimutan mo nanay mo ako, kaya dapat irespeto mo ako. Paano ko nga gagawin yun? Eh kung ganito naman parang pareho lang kay ni Papa. Akala ko, okay tong pamilya na to. Pero para pala tayong kahoy, na ang ganda sa labas, pero nabubulok na sa loob. Sobrang sama ng loob ko ng mga oras na yon, Popoy at Tasmin. Kahit ilang beses sabihin ni Mama na wala silang relasyon ni Tito George, ay hindi ko magawang paniwalaan. Paano ba naman halos lahat ng mga pangyayari ay mas lalo pang nagpapalakas ng kutob ko na may relasyon pa rin sila ni Tito George, ng una niyang asawa. Pagkatapos ng sagutan namin yun ni Mama ay halos hindi na ako makakain pa ng Noche Buena Kinabukasan nga ay sobrang sama pa rin ang loob ko at hindi ko nga pinapansin si mama. Lumilipas sa mga araw at hindi mawala sa isip ko ang sitwasyon ng pamilya namin. Pero nakakapagtaka lang na parang walang kaalam-alam si na mama at papa sa mga kalokohang pinaggagagawa nila sa isa't isa. Hindi ko alam kung papaano nila nagagawang maging masaya sa tuwing kumakain kami ng sabay-sabay o tuwing kami namamasyal paano kaya nagagawang lambingin ni Papa si Mama? Kahit alam niyang may nilalambing rin siyang iba. Paano kaya nagagawang ngitian ni Mama si Papa kahit alam niya na niloloko niya lang yan? Nagagawa ba nila dahil sa amin na mga anak nila? Hindi ko alam. O dahil naawa na lamang sila sa isa't isa. Pakiramdam ko tuloy, Popoy at Esmin, ay hindi na pagmamahal ang naguugnay kina mama at kay papa, kundi yung kagustuhan nilang makisama sa isa't isa dahil yon yung nakikita nilang kailangan naming mga anak nila. At alam niyo po, Popoy at Esmin, ako yung sobrang nasasaktan at nahihiya sa mga pinaggagawa ng mga magulang ko. Ang bigat-bigat na po kasi sa loob at hindi ko na nga rin po alam kung ano pa ang gagawin ko. Kung kukumprontahin ko po ba si Papa para sabihin na ang lahat-lahat o mananahimik na lamang po ako alang-alang sa dalawa kong kapatid. Sana po ay mapayuhan niyo rin ako. Popoy at Asmin, para naman po mabawasan kahit konti ang mga nararamdaman kong sama ng loob. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na nga po ako sa inyo. Salamat and God bless sa inyo at sa inyong programa na marami ring natutulungan. Lubos na gumagalang, Ana. Hashtag Dear MOR Pakisama Nasmin, anong say mo? One big uh, happy with a question mark family? Ay, nako, nakakaloka. <laughs> Naimbierna na naman si Yasmin bigla akong stress ulit. Ah, biglang ano, so, ganda-ganda ng uh, pasok ng uh, Lunes ng Linggo tapos ganitong kwento ang uh, malalaman mo. Pero bago yan, Aswin, basahin na muna natin, okay? Relax oh. ka lang diyan, relax ka lang. Basahin muna natin ang ilan sa mga reaksyon ng mga kapamilya natin mula sa Facebook. Sabi ni Jomar Inamak, ayan, uh, nakaka-relate ako kasi broken uh, family. Ganyan talaga minsan once na may uh, magloko, unti-unti na talagang masisira masisira yung pamilya nyo. Christian uh, Manalo, grabe naman yung pamilya na yan. Ang sad. Kim uh, ah, Alet Siram, uh, ah, ayan, o Miras Stella. <laughs> Ayan, sabi niya, ah, grabe naman ang mga parents ni Ana. Sila ang matatanda, sila pa talaga ang uh, gumagawa ng mga kalokohan. Hay, nako, mga makakati talaga. Hindi makontento sa kung anuman ang meron sila. Ah, yan ang realidad uh, pagkatapos niya na sumbatan, ano to, susumbatan ka kung hindi dahil sa kanya wala ka sa mundo. Eh maigi pang wala nga kasi na-stress ka lang din sa pinagagawa nila. Uh, nandyan na eh uh, hindi ganun na nga. Ano to? Eh di ganun na nga. Ayan, live life the way you know what is right. Itama ang mali sa sarili mong buhay. Uh, sabi naman sa YouTube uh, live, uh, Joshua Adun, masakit talagang isipin na sa mismo mga magulang mo makikita yung mga ganyang klase ng kalokohan. Hindi na lang nahiya sa mga bata. Uh, check us channel. Sabi niya, pareho palang uh, manloloko yung mga magulang nyo. Ang gulo ng pamilya nyo. Ayan, Carlo Abok, parang tayong uh, kahoy na ang ganda sa... Ano to? Para tayong kahoy na maganda sa labas pero nabubulok na pala sa loob. Ayan, may mga binubukbok na. Ayan, binubukbok na sa loob. Okay, Yasmin, ko. Yasmin? Hello? Gulo mo rin ah. Okay, go. Ayan. Alam mo na gusto ko yung sinabi ni ano, ni uh, ah, Joan Avellano. Ngayon, ano? na sabi niya, eh, itama mo na lang yun sa tingin mo na mali kasi humingi sa atin ng payo itong si ano, 'di ba? Humingi mm-hmm. sa mga kapamilya natin ng uh, payo itong si Ana sa kung anong gagawin niya. Ako, yun din ang uh, pipiliin ko, 'di ba? Hindi naging maganda sa iyo ang uh, naging uh, ano to, yung mga magulang mo. Okay, hindi sila Okay, nung bata ka, iba sila nung uh, tumanda ka. Okay, na-discover mo na yung uh, mga kalokohan nila at uh, uh, panloloko nga rin sa isa't isa. Ayan, pero uh, doon na lang ako sa ayusin ko yung sarili kong buhay at hindi ko bibigyan yung, yung mga anak ko ng uh, ganito kagulo na experience pagkalaki uh, nila pagka may pamilya na akong sarili. Kasi yung mga matatanda, mahirap ng turuan yan. Yung mga bata, mahirap turuan pero kapag ka natuto, uh, ah, dadalin nila yan hanggang pagtanda. Pero ang matanda, kapag ka nagloko, eh alam naman kasi nila yung tama, kaya nga tinatawag nating nagloloko. Eh mahirap ng baguhin. Ayun. Alam mo ko, masasabi ko dyan, Popoy, ako naniniwala ako na alam naman na nung dalawa yung mag-asawa na may kanya-kanya silang uh, sideline, kumbaga. Diba? It's just that they don't want to give their children a broken family. Mm-hmm. Kaya they decided na magsama na lang at magmukhang uh, masaya at so in love sa harap ng kanilang mga anak. Feeling ko yun nga, naging sistema niya na, sistema na nila yun eh. Diba? Not knowing na itong mga bata, eventually pag lumaki ang mga yan, malalaman at malalaman din nila. Ayan, pero kasi parang ah, hindi nga kaya yun ang naging ah, kasunduan itong ah, mag-asawa na ito na nga, kasi galing na sila, galing na sila sa mga relationship na meron na rin sila mga anak-anak doon. Ayun nga, feeling ko nga, alam na nila yun. Mm. Kumbaga, napag-usapan na nila yan. Ayan, pero Diba? ah, 'di ba ah, hindi ba but lisensya na ba 'yon Hasmin sa tingin mo na uh, I mean, tinanggap kita na galing ka sa iba. At uh, kung sakali maging tayo, tanggap ko rin kung oh, may ka-share din ako sa iba. Ganun kaya? Well, kung katanggap-tanggap yan, Popoy, it's not for us to judge. Ano? Mm-hmm. Ano? Dahil, kumbaga, sila ang ano yan eh. Sila ang involved dyan. Uh-huh. At, well, may mga tao talagang ganyan. Sila, tignan mo. Naatid nila yung mga ganyang eksena na may ganya-kanya silang gustong iba pero magsasama pa rin sila sa isang bubog para sa mga bata, di ba? Ang akin lang, uh, masasabi ko sa iyo, Ana, well, I would have to agree doon sa sinabi mo, Popoy, mm-hmm. na I think it's too late eh. Kung yan nais mong ayusin yung pamilya mo, na maging buo yan, at mawala yung mga kani kanilang mga uh, side kineme, I think it's gonna be hard for you dahil kinalakihan mo na yan. Ibig sabihin, ang tagal na yan, bata ka pa lang ganyan na sila. Diba? So I think what you can do is to better your, is to make your life better uh-huh. than your parents. Uh-huh. Diba? At saka, do not feel sorry. Wala kang kasalanan. Diba? Sa nangyayari sa mga sa mga magulang mo. And don't feel less. Diba? Huwag mong isipin na ikaw ay less of a person dahil ganyan ang mga magulang mo. You have your life, a lifetime to live. Ayusin mo yung buhay mo. Huwag mong gayahin yung mga magulang mo. Kung hindi, lalo't hindi mo nga gusto yung experience na naibigay nila sa'yo, di ba? Huwag mo na lang uh, iparanas din sa mga anak mo. Mm-hmm. Yun ang uh, bottom line Tama dito sa ka story. Pero yung uh, para bitbitin mo pa yung uh, sama ng loob, eh, alam mo yung mama at papa mo, kumbaga sabihin na nating uh, nasasakyan nila yung trip ng bawat isa. Eh kahit ipaalam mo pa sa kanila, eh pwedeng Tama. matanggap nila yan. I, and for your peace of mind, Ana, I think it's better na ipaalam mo sa kanila na alam mo na mm. ang eksena. Yes. Alam mo na ang mga nangyayari. Yes, na hindi ka bulag. Pero minsan ano, Asmin, no, ah, as an ano individual, dyan mo parang, uh, uh, di ba ang gusto ng mga magulang natin, gusto natin para sa sarili natin, yung hmm. tumalino tayo, makaintindi tayo sa mga bagay-bagay. Pero ito yung mga pagkakataon na parang ayaw mo na lang maintindihan. Sana uh, ito yung sasabihin mo, sana bobo na lang ako. Sana hindi mm-hmm. ko na lang na-analyze yung mga ganito well, mga, di ba? Mahirap, mahirap kaya Anang tanggapin kasi lumaki siya knowing and thinking mm-hmm. na masaya ang pamilya niya. Oo. No. Diba? But then again, malaki ka na, Ana. Uh, kayaanin mo yung katotohanan na etong uh, nanay at tatay mo ay isang malaking isang malaking show di ah, ba? Palabas lamang. Play. Palabas. Ah. palabas. Role Ayan. playing. Correct. Matanda ka na, kaya mo yan tanggapin. Yan. Although, ang uh, nagpapahirap nga kasi sa atin no, sa mga bagay-bagay, Yasmin, ay ah, yung expectations natin. ba diba? Kaya naman, hindi, na, hindi ko sinasabi na you lower your expectations. Well, para sa mga parents mo, Ana, eh medyo i-lower mo na yung expectations mo, 'di ba? Pero for your own uh, family in the future, 'di ba? 18 years old ka pa lang ngayon. 'Yun na lang yung mga expectations na mas ano eh, mas makatotohanan. Yung para sa mm-hmm. sarili mo, yung para sa mga kapatid mo at para din sa pamilyang bubuin mo in the future, 'di ba? 'Yun ang uh, tibayan mo, ang uh, dibdib mo. Okay? Ayan. Kaya naman, Ana, maraming maraming salamat dito sa yung uh, ah, kwento na ibinahagi sa amin. At uh, actually, ang dami pa mga nagano, ang dami pa mga reaksyon ng mga nagdarating sa atin. Uh, Hasmin, hindi na natin mababasa lahat yan. Thank you, thank you po ha, at sa lahat ng mga nanonood sa atin sa YouTube Live. Ayan, thank you, thank you sa inyong uh, pagtangkilik. Nakasama niyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Goa Popoy. And of course, ang aking partner partner na mula sa Korea at uh, sa Hong Kong. In short, Korekong. <laughs> Baby girl Lasmin, balong na, junior pa, may the third pa. Hmm, che, bala kayo dyan.